Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ հակահայ ժողագարություն Ադրբեջանում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Այս հիվանդագին երևույթը նոր չէ Ադրբեջանում եւ փաստորեն քրոնիկական ախտանիշ է դարձած բախտի կմաճիկով մեզ հարևան դարձած այդ երկրի ողջ հանրության կարելացել բոլոր խավերի համար։ Սկսած շարքային քաղաքացիներից մինչև ճագերտների մեջ ասած հասարակական քաղաքական ընտրանին, իշխանություններ, ուսակցություններ, ոչ կառավարական կազմակերպություններ։ Էական չէ դիմություն են թե ընդդիմություն, կարուցողական են թե արմատական իրենց ворթեգրած սկզբունքներում։ Այն ավելի քան 30-ամյա պատմություն ունի, եթե այդ հաշվարկը կատարենք Սոսկ Ղարաբայան շարժման ծավալման շրջանից 1988-ի սկզբներից, երբ Արցախայությունը 20-րդ դարում այդ էլ օրերորդ անգամ բողոքի ու պահանջատիրության իր ձայնը բարձրացրեց հանուն իր ոտնահարված իրավունքների վերականգնման ու մայր հայրենիքի Հայաստանի հետ վերամիավորման։ Թեկուս հայատյացյան այդ գաղափարախոսությունն Ադրբեջանում տեղատվություն չի ապրել երբեք։ Ինչպես 20-ական թվականներից առաջ ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետություն կոչեցյալ արեստացին կազմավորման շուրջ 15-ամսյա գոյության օրոք նույնպես է խորթային իշխանության 7 տասնամյակի ընթացքում հայ ժողովուրդը որպես իր բնաշխարհում պատմականորեն ձևավորված ու կայացած ազգային հավաքականություն Ադրբեջանում, ինչպես որ Թուրքիայում է, մշտապես ընկալվել եւ ընկալվում է իբրև ճշտամական տարր գլխավոր խոչընդոտ մեծ թուրանի ստեղծման արկածախնդիր ճանապարհին եւ որպես այդպիսին ոչնչացման ու վերացման քաղաքականության թիրախ։ Հակահայ այդ քաղաքականության դրսևորումներն անցած 100-ամյակում բազմաթիվ են։ Թվակենք միայն իրողության ծավալային առումով խոշոր ընդգրկումները։ Դարաշրջին հայոց ցեղասպանություն Արեմդյան եւ Արևելյան Հայաստանում Օսմանյան Թուրքիայի ամբողջ տարածքում նախկին ցարական կայսրության Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի նահանգներում Բաքվի եւ Շուշի հայկական ջարդերը դարավերջին Սումգայիթ, Բաքու, Կիրոաբադ, Արցախայության դեմ ուղղված պատժիչ գործողությունների մի ամբողջ շարան, այդ թվում էթնիկ զտման նպատակով իրականացված օղակ ռազմագործողություն, նորահրճակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ սանձազերծված շուրջ երամիա ագրեսիա, որի ընթացքում երկրի ամենախոշոր բնակավայրերից մեկի Մարաղը գյուղի խաղաղ բնակիչների սպանդ եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում, եթե 1988-90 թվականների արյունալի հաշվեհարթարները կատարվել են գազազած խառնամբոխի խորհրդային ադրբեջանի իշխանությունների կողմից պետականորեն համակարգված ու կազմակերպված գործողությունների միջոցով, ապա նորանկախ Ադրբեջանի Հանրապետության օրոք դրանց իրականացման գլխավոր գործիքը կանոնավոր բանակային զորամասերն էին, որոնց գիշակչական վերաբերմունքը խաղաղ բնակության նկատմամբ նույնական էր այդ բանակը ծնած ու սնած ադրբեջանական ջարդարար ամբոխի պահվածքի հետ։ Ինչպես ասում են, պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։ Ինչպիսին այդ երկրի հասարակությունն ու իշխող վերնախավն են, նույնպիսին էլ նրան զինված ուժերն են, քաղաքակրթության ու բարոյականության համամարտկային արժեքներից բաց հարձակապես զուրկ, հոգեպես ունայն, արյուն ռուշտ, հայ ժողովրդի նկատմամբ ողերին ճշնամանքով մինչև ուղն ու ցույցը ներսծված։ Այլ կերպ դժվար է բնութագրել հանրային քաղաքական այն մտնոլորտը, որ ահա տասնամյակների ի վեր տիրում է ներկայիս Ադրբեջանում։ Լինի դա իրար հաջորդած կոմկուսական առաջնորդներ Քամրան Բաղիրովի եւ Աբդուրահման Վեզիրովի, թե պետական անկախության շրջանի նախագահներ Այաս Մութալիբովի, Աբուլֆաս Էլչիբեի, Հեյդար Ալիևի եւ առանձնապես վերջինիս որդու Իլհամ Ալիևի կառավարման օրոք։ Բանն այն է, որ հայության նկատմամբ այդ ճշնամանքը կենսաբանական ցակում ունենալով ադրբեջանական հանրության մեջ եղել ու մնում է ազգային պետական գաղափարախոսության գլխավոր առանցք, որից բխում ու որի հիմքով կառուցվում է այդ երկրի ողջ պետական քաղաքականությունը։ Այլապես ողջամտության արկայության պարագայում հազիվ թե պետության ղեկավարը հրաապարակավ ազգային ճշնամի հայտարարել հարևանությամբ իր պատմական բնորանում Հայաստանում եւ Արցախում անկախ պետականություն կերտող եւ իր բարոր ներկան ու ապագան արարող մի ամբողջ ազգային հանրության հայ ժողովրդին եւ ընդհանուր առմամբ համայն հայությանը։ Այլապես, եթե օշտված լիներ պետության առաջին դեմքին սովորաբար վայել ողջախող դատելու ունակությամբ, ապա հազիվ թե Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը Զանգեզուր Մսևանի ավազանը հայտարարեր Ադրբեջանի պատմական տարածքներ, հոխորտալով դրանք վերադարձնելու պետական քաղաքականության մասին։ Իդեպ Իլհամ Ալիև այդ սնորական նկարտումներին բացաբար են անդրադարձել շատերը։ Աշխարհի տարբեր երկրների պետական կառավարման մարմիններ, միջազգային կառույցներ, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Այդ արձագանքներից, որպես առավել հատկանշական, կուզեի առանձնացնել մեկը։ Խոսքս վերաբերում է ռուսաստանցի հայտնի հրապարակախոս եւ հասարակական գործիչ Ալեքսանդր Նևզորովի բնորոշմանը, որ այդ հայտարարության կապակցությամբ վերջերս նա տվել է Ադրբեջանի ղեկավարին Էխո Մոսկվի ռադիոյի Նևզորովյան շորեքշաբթի հաղորդման ժամանակ։ Խորհրդացելով այն մասին, թե պատմությունը հումք է, որից կարելի է պատրաստել ինչ ուզենաս, այդ համատեքստում որպես օրինակ նա բերել է Մերորիա Ադրբեջանը, ասելով, որ Երևանի մասին իր այդ զրույցներով Ալիևը վտանգավոր խելագարի տպավորություն է թողնում։ Նշելով, որ թեկուս հարևան երկրների նախագահների առումով Ռուսաստանի բախտն այնքան էլ չի բերում, այնուամենայնիվ ասել է Նովրոզովը։ Մեջ բռնում Ես խորհուրդ կտայի ոչ միայն ացելի չտալ այդ վտանգավոր խելագարին, այլև անգամ 1 սանտիմետրից ոչ մեծ մեղ։ Իսկ ավելի լավ կլներ դրանք փոխարինել ատամ մակրիչներով մեջբերման ավարտը։ Շարունակեմ խոսքս։ Եթե այդ հանրապետությունում Ադրբեջանում մտահոգված լինեն համամարտկային արժեքների հիմքով սեփական առողջ հանրության կառուցման խնդրով, ապա մանկապարտեզից սկսած ոչ բուհական հաստատությունը ներառյալ հայատյացություն դժնամանք չէին ներարկի մտահո երիտասարդ սերունդների մեջ։ Այդ գաղափարի շուրջ վերջերս Մոսկովյան Ռուսիա 24 հերոստալիքի էկրանից ապրիորի անհասցե խորհրդացում էր Ադրբեջանի ժողովրդական գրող ռուսագիր Շինգիզ Ալեկպերովը, ակնարկ անգամ չանելով, որ այդ հորի երևույթը հատկանշական է հենց իր երկրի կրթադասերակցական համակարգին։ Որպես երևույթի եւս մեկ վկայություն ահաղոսիկ Համացանցի Facebook-յան դիմատետրում տարածված տեսաերիզն է այն մասին, թե նախակրթարանի սաներին ինչ արժեքներով ու ոգով են դասերակում Բաքվում։ Դասերակցու հարցին, թե ովքեր են ադրբեջանական ժողովրդի եւ ադրբեջանի ճշնամիները, փոքրիկները միաբերան պատասխանում են. հայերը։ Տրվում է երկրորդ հարցը. ինչու որովհետև հայերը գրավել են Ադրբեջանի հողերը եւ սպանել են մեր զինվորներին, պատասխանում են միամիտ երեխաները։ Սա ազգային ճշտամանքի սերմանման դեռ նախակրթական մակարդակն է, առայժմ մակերեսային մատուցման բայց այդ փոքրիկներին վաղը դպրոցում եւ ապա բուհական հաստատություններում պիտի շարունակեն դասերակել եւ ուսուցանել նույն ատվոքով բնականաբար նրանց զինելով ազգային ճշնամանքի ավելի խորը այսպես ասած արմատական հիմնավոր գիտելիքներով ու զգացումներով պարտադրելով սերտել ադրբեջանական շագերտներում վայ գիտնականների թխած դասագրքերն ու որպես հավելյա գրականություն պատմագիտական աշխատություններ դասյալ շագերտներում որոնց մեջ Սևով սպիտակի վրա գրված է թե ադրբեջանական ժողովուրդը հնագույնն է եւ քաղաքակրթության նախակարապետը հարավկովկասյան տարածաշրջանում նոհի, այսինքն նոյի անհիշելի ժամանակներից սկսած։ Իսկ ադրբեջանի պատմական հողերը փռված են Խազարից, այսինքն Կասպից ծովից, մինչև Սև ծով, Դերբենդից մինչև Թավրիզ ու Պարսից ծոց։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանի այլ ժողովուրդներին, ապա նրանք եկորներ են, Առանձնապես հայերը, որոնց ռուս դեսպան Ալեքսանդր Գրիբոյեդովն է 1828 թվականին ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտից հետո բերել ու բնակեցրել ադրբեջանական հյուրընկալ հողում, բայց հայ վերաբնակներն այն աստիճան երախտամոր են, որ հաստատվելով այդտեղ կար ժամանակ անց իսպար մոռացության են մատնել հյուրընկալ ադրբեջանական ժողովրդի բարյացակամ, սիրալիր վերաբերմունքը, ճշնամաբար տիրացել նրա տարածքերին ու մշակութային արժեքներին։ Մի խոսքով, ահա այդ եւ նման կարգի մեր մասած պատմագիտական զառանցանքով ու հայատյացության ոգով է կրթվում դասերակում ադրբեջանական երիտասարդության մի քանի սերունդ, ինչի անխուսափելի հետևանքներից են Բուդապեշտում մարտասպան Ռամիլ Սաֆարովի կողմից իր համակուրսեցի հայ Սպագուրգեն Մարկարյանի կազմահարումը գիշերվա կեսին վերջինիս քնած ժամանակ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակի զոհված զինծառայողներից 19-ի մարմինների խոշտանգումները ազգությամբ եզդիկ շարքային 19-ամյա Քյարամ Սլոյանի, վարորդ Հրանտ Ղարիբյանի եւ 31-ամյա մայոր Հայկ Թորոսյանի գլխատունները ընդ որում վերջինիս պարագայում դեր նրա կենթանության օրոք Առասարակ Ադրբեջանում հայատյացության մտնոլորտը հատկանշական է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում, սկսած խորհրդարանական բանավեճերից մինչև քաղաքական ընդդիմության դեմ մղող անհաշտ պայքարը։ Այսպես, Միլլի մեջլիսի նիստերում падգամավորների միջանձնային վեճերում, որպես մահացու հիշոց, հաճախակի են հնչում դու հայ ես եւ կամ հայի ծնունդ, հայի ժառանգ, մայրդ հայ է կամ տատդ հայ է եւ նման այլ փոխադարձ վիրավորանքները։ Կենցաղում բավական է, որպեսի մեկն ու մեկն աչք տնկած լինի մեկ ուրիշի ինչքի, բնակարանի, արևտրային գործի եւ կամ պետական պաշտոնի վրա, իսկույն պատկան մարմիններ մուտք են գործում անանուն նամակներ տվյալ անձի շակերտներում հայկական արմատների եւ կամ հայերի հանդեպ ունեցած բարյացակամ վերաբերմունքի, առավել եւս հայերի հետ ունեցած կապի մասին եւ համաժեք այլ հղումներով, որոնք անհապաղ մանրազննին քննության առարկա են դառնում նշված հատկաններում հնարավոր հետևություններով ու հետևանքներով հանդերձ։ Այլ կերպ ասած, ողուկների ворսին նույն իրավիճակն է, որ տիրում էր խորթային բռնապետության օրոք անձի պաշտամունքի տարիներին հատկապես 30-ական թվականներին, երբ իր աչքի վերև փոխանակ Ստալինին տեսնելու սեփական հոնք տեսնողը բանտային ճաղերի ետև էր գցում եւ գնդակահարում եւ կամ մեղմագույն դեպքում սրտաշուն սիբիրյան ճամփարներում իր տարապալի մահկանացում կնքելու մարդասիրական ուղեգիր ստանում դատական իերեակի անբեկանելի վճիրով Հայասիրության մեջ կամ ավելի մեղմասած հայամետության մեջ առավել հաճախ մեղադրվում է ադրբեջանական ընդդիմությունը, եթե այդպիսին այլևս մնացել է երկրի ներսում։ Բանն այն է, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների շատերին այս կամ այն կերպ հաջողվել է ճողոպրել եվրոպական երկրներ։ Իհարկե, հայրենի երկրում բանտային զրկակները որոշակի ժամանակ լիուլի ճաշակելուց հետո միայն։ Այդ գործիչները, թե նրանք, ովքեր առայժմ Ադրբեջանում են, ուղիներ ու միջոցներ փնտրելով գլուխը դրսերում փրկելու համար, եւ թե նրանք, ում գլուխը սեփական ուսերին է մնացել այլ երկրների սահմաններ հատելու շնորհիվ, իրականում երբեք աչքի չեն ընկել հայերի նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունքի այս կամ այն դրսևորմամբ։ Բայց ահա նրանք բոլորն էլ արկա թե հերակա մեղադրում կամ առնվազն կասկածվում են ցաներ հանցագործության հայրենիքի դավաճանության մեջ որպես ժողովրդի ճշնամիներ ամբաստանվելով որթեգրած հայանպաստ դիրքորոշման համար Որպես երևույթի առավել թարմ ու հատկանշական օրինակի կարելի է հանդիպել Բաքվի իշխանամետ Հակին աս տեղեկատվական վերլուծական գործակալության մարտի 5-ի թողարկման լրահոսում զետեղված Սիավուշ Նովրուզով երեսարության ջղերը չեն դիմացել եւ նրանք բացել են Վիդադի Իսկենդերլու հոր գերեզմանը վերնագրով թղթակցության մեջ։ Հրապարակման առիթը Ֆրանսիա տարագրված ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Վիդադի Իսկենդերլու հոր գերեզմանի պղծումն էր, որ նրա ծնդավայրում Գյորջայի շրջանի Մելի գյուղի գերեզմանատանը իրականացրել են լրատվամիջոցի բնորոշում մի խումբ ծայրահեղ արմատական երիտասարդ ակտիվիստներ։ Գերեզմանը պղծելու, ապականելու բուն գործողությունը նկարանված ու հրապարակված է համացանցի Facebook-յան դիմատետրում։ Տեսանյութում պատկերվում է, թե ինչպես են երիտասարդ ծայրահեղականները բնական կարիքներ հոգում գերեզմանակարի վրա, իսկ տեսապատկերի ետևից հնչող ձայնը ամենակեղտոտ հիշոցներ թափելով Իսկենդերլուի հասեին, նրան մեղադրում է ադրբեջանի շահերին դավաճանության, հայերի հետ գործակցության ու վախկոտության մեջ, սպառնում նրա հորդիակը հանել հողից եւ ուղարկել Ֆրանսիա վտարանդի ընդդիմադիր գործին։ Ես ինքս քանիցս դիտել, լսել եմ Իսկենդերլու համացանցային տեսաելույթները, որոնցում այո, սուր քննադատություն է հնչում Ադրբեջանի իշխող Վերնախավի անձամբ Իլհամ Ալիևի հասցեին։ Ինչ վերաբերում է հայերի նկատմամբ նրա վերաբերմունքին, առանձնապես Արցախի հարցում դիրքորոշմանը, ապա այն դույսն իսկ չի տարբերվում Բաքվի Քարոշամեքենայի հակահայ վայրահաչություններից, ժանիկների նույն գազանային կրճտոցն է, մեղադրանքների ու սպառնալիքների միևնույն տարափը։ Այսինքն այն ամենը, ինչ հատկանշական է Եվրոպաներում մազապուրց ապաստանած ադրբեջանցի մյուս վտարանդիների հրաապարական ելույթների ոգուն ու տարին։ Բայց քանի որ գործող իշխանությունների, առանձնապես նախագահ Ալիևի հասցեին հնչած ամեն մի վարկաբեկիչ խոսք Ադրբեջանում ընկալում է որպես հայասիրության արտահայտություն, ուստի եւ քննադատության հեղինակներն անհապաղ մեղադրվում են հայրենիքի ու ժողովրդի դավաճան գրականության մեջ ենթարկվելով քրեական հետապնդումների ու հալածանքների։ Երկրի ներսում անմիջականորեն իսկ դրսեցների նկատմամբ միջպետական եւ կամ միջազգային քրեական հետախուզությունը հայտարարվում։ Բայց քանի որ միշտ չէ որ այն հաջողությամբ է պսակում, ուստի հալածանքների թիրախ են դառնում երկրում մնացած նրանց ազգականները եւ կամ ինչպես Իսկենդերլու պարագայում է, ցաղրուցանակով ապականման են ենթարկում հարազատների գերեզմանները իսկ որ ի տարբերություն իրական մարտադաշտերի հանգուցյալների դեմ տասնամյակներ ի վեր հետևականորեն մղվող պատերազմում ադրբեջանական իշխանությունները շոշափելի հաջողություններ են արձանագրել, համոզված եմ, դույնիսկ կասկածի տեղիք չի տալիս։ Ապացույցը հայկական գերեզմանատների ավերումն ու տոփանումն է Բաքվում եւ հանրապետության շատ այլ բնակավայրերում եւ ահավասիկ բացման նույն այդ բարբարոսական արարքը թույլ է տրվել նաեւ ադրբեջանցի այլախոհի ազգականի գերեզմանի նկատմամբ, ինչն իշխող նոր Ադրբեջան քուսակցության գործադիր քարտուղարի տեղակալ, Միլլի մեջլիսի падգամավոր, խորհրդարանի հասարակական միավորումների եւ կրոնական կազմակերպությունների կոմիտեի նախագահ Սիավուշ Նովրուզովի գնահատմամբ ոչ այլ ինչ էր, կան ընդամենը մի խումբ արմատականների վրեժխնդրություն իսկ Էնդերլուց այն բանի համար, որ նա անարգել է ադրբեջանական ժողովրդին։ Ինչ խոսք, էական չէ, որ այդ անարգանքն ընդամենը այլախոհի քննադատություն է երկրի հարությունները գրփողը գրպանող հասարակ ժողովրդին դժվարությամբ մատնող կլանային իշխանություններին, իսկ քննադատել տերունական բուրգի գագաթին միահայցան բազմած բռնապետին Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանում ընկալում են ոչ հարկերբ, կան ոտնձգություն սեփական ժողովրդի արժանապատվության նկատմամբ եւ հետեւապես հանցավոր գործարք ադրբեջանական ժողովրդի ողերիմ ճշնամու հայության հետ այսինքն դավաճանություն սեփական ժողովրդին։ Արդյոք հենց այդ ամբաստանությամբ չեն Ադրբեջանում մեղադրանքի սյունին գամել հայտնի գրող Աքրամ Այլիսլուն, ինչ-ինչ նախիզախել եթե ոչ ամբողջ ճշմարտությունը, ապա թեկուզ դրա մի փոքր մասը բարձրաձայնել իր աղմկահարույց քարե երազներ ռեքվիեմ վիպակում, զուգահեռ անցկացելով դարասկզբին Նախճիվանի Ագուլիս հայկական գյուղում եւ դարավերջին Բաքու հայահոց քաղաքում իրականացված հայկական ջարդերի միջև։ Իսկ հետո մարդիկ ամենուրեք մանավանդ միջազգային հանրության տարբեր շրջանակներում տարակուսում են, թե ինչու Ադրբեջանում այդքան սակավաթիվ ու անզոր է քաղաքական ընդդիմությունը։ Բանն առավել քան պարզ է։ Այդ երկրում հետսհետե ավելի ու ավելի թանձրացող հայատյացյան թունավոր մտնոլորտում ով կարող է գլխից ձեռ քաշել, խիզախելով բացեի բաց գոչել թե արքամ մերկ է եւ մեմ մի այդ խոսքի համար ողջ կյանքում կրել այդ երկրում քրեորեն հետապնդելի հայասեր դավաճան խարան